Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Արցախի հանրապետության գյուղնախարար Արամ Մխոյանը պատասխանում է հանրապետության անաստապահների ու անասնաբույժերի հարցերին։ Բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, օրերս գյուղնախարար Արամ Խոյանը հանդիպեց հանրապետության անասնաբուժների ու անասնապահների հետ, որոնց ուզում էին տարաբնույթ հարցեր։ Հարցերից մեկը հետևյալն է. Արցախի կառավարությունը խոստացել է վարկ տրամադրել մոտ 170 ֆերմերների խոզաբուծությամբ զբաղվելու համար, սակայն հարցը չի լուծվել, որի պատճառով շատերը չեն կարողացել ավարտել գործը։ Կոնկրետ Արցախի հանրապետության տարածքում հոզաբուծության հետ կապված խնդրեմ կա։ Մենք ունենք հիվանդություն, որը անբուժելի է։ Մարդիկ կան, որ ասում են կբուժենք։ Եթե այդ մարդիկ կարողանան դա բուժել, առաջինը քեզ կտանք բոլոր այդ վարկերը, օգնությունները, օժանդակությունները, երբ մենք ասում ենք տրամադրենք աջակցություն հոզաբուծության համար, եւ առաջիկայում ուսումնասիրում եւ տեսնում եք կա հիվանդություն, ես եթե տրամադրեի 10 միլիոն գումար եւ մի շաբաթ հետո կամ 2-3 ամիս հետո այդ 10 միլիոնը մի գիշերվա մեջ սատկելու է, դրանից մի ես լավություն եմ արել, թե քեզ վատություն եմ արել։ Որևէ մեկին թվում է, որ պետությունը պարտավոր է իր համար ապահովել բիզնես, այտենց չկա։ Մարդը ինքը պետք է ցկի, պետությունը լավագույն դեպքում աջակցում է։ 170 հոգու պետությունը ասել է պայմաններ ստեղծեք խոս պահեք Երբ որ կա տես վտանգ անաստապահության, խոզաբուծության հետ կապված վտանգ, պետությունը ինչ անի, ասի տարեք, պայեք, սատ կցրեք, հետո եկեք լացեք։ Քիչերի մա չի սարգել, ես պես չեմ թողում, պարոն։ Շատ լավ, ուրեմն ճիշտ ես պահում։ Քեզ մնում հաջորդ քայլը անել։ Դու արդեն ոչ թե այդ ծրագրով, դու դիմում ես գյուղ աջակցության հիմնադրամ, վարկ ես տանում 60%-ով եւ շարունակում ես քո գործունեությունը։ Ես փող տվող չեմ։ Գիտես, աստղերը հուշում են, չեն պարտադրում։ Մենք հուշում ենք, ասում ենք սրանով զբաղվեք։ Հետո որ տեսնում ենք դա պետք չի, ասում ենք մի զբաղվի։ Մենք ասում ենք զբաղվեք հարնացան մշակաբույսերով։ Հետո որ տեսնում ենք գրեշկան շատ են անում, ստացվում է ոչ թե 1000 տոննա, ստացվում է 10000 տոննա, ասում ենք չի ծախվի, գինը քիչն է 100 գրամ, ձեռնտու չի լինի։ Մի արեք ժողովուրդ, եթե որոշել ես 700 հեկտար անել, մի արա, դու իրավունք ունենաս անելու ընդամենը 100 հեկտար։ Անասնապահների ու անասնաբույժերի հարցերին Արամ Մխոյանը տվեց հստակ պատասխաններ։ Պարոն նախագահական աջակցության ծրագրերով նախատեսում եք աջակցում։ Մեր համայնքի մեկ մասը քարտեզներով ունեն խոշոր արտավայրեր, բայց այդ արտավայրերը ջուրջ են ծերի, չի օգտագործվում։ Թանկարի էր, որ պետական աջակցության հիմունքներով պետ արոտավայրերում ջերի խմոցեց։ Դա խելացի առաջարկ է, իհարկե դա ընդունում եմ, դա Դա ավելի գլոբալ հարց է, որը որ կոնկրետ դա միայն քո խնդիրը չի, շատ-շատ անհաստապաների խնդիրն է։ Դեմի մենք առաջիկայում եկող տարի անպայման մեր պետական ծրագրերում, բյուջեում կնախատեսենք գումար։ Իհարկե, մենք ուզում ենք այս տարի վակցինաների համար նախատեսված գումարից տնտեսել որոշակի գումար եւ սկսել այդ գործընթացը, բայց ցավոք չստացվեց։ Մենք ծրագրել էինք, որ վակցինաների գումարից որոշ չափով տնտեսել։ Տեսնենք, եթե կստացվի, հենց առաջինը մի որևէ շրջանում ստեղծել։ Խելացի առաջարկ է, միայն քո համար չի, բոլորի համար է առաջարկում ընդունում եմ։ Այդքան ջերմոցաշինության համար։ Ջերմոցաշինության համար չէ, որովհետև ջերմոցաշինությունը լավագույն դեպքում դա որևէ մեկի ցանկությունն է։ Կարող է ինքը իր ռիսկով իր ունեցած հնարավորություններով ջերմոցային տնտեսությունը ստեղծել։ Մենք լավագույն դեպքում կաջակցենք Աթիլայի ողորմման համակարգում։ Ունենք ծրագիր, բայց այո, կաջակցենք այ որ դու ջերմոցը կառուցես, սացիլը տնես, տաթիլայի ռոռոկման համակարգերով մենք կօգնենք։ Դա ծրագիր է, որը որ մենք հրախուսում ենք։ Բայց քեզ աջակցել ջերմոց կառուցել, հետո դու պետք է ասես, ես պամիդորս որտեղ ծախեմ, պետք է ասենք խանութում, դու ասես էժանա, Երևանից ավելի էժան է բերում, դե ի՞նչ անենք։ Դուք մտածում եք ինչ-որ մի բանով զբաղվել, մենք դրա վերջնն ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք դրա վերջը ի՞նչ է, ձեռնտու է թե ձեռնտու չի, իմաստունի թե չունի։ Հիմա այս պահին մենք 10-15000 հեկտարի վրա աջակցություն ենք տալիս։ Ոչ թե ասենք 100 քառակուսի ջերմոցի վրա։ 10000 հեկտարի համար տալիս ենք սերմացու, իսկ Դրանից 5000 հեկտարի համար սերմացու նաև պարտանյութ։ Մոտ 1000 հեկտարի համար ուրիշ կարգի աջակցություն էր։ Հեկտարին 200 գանջարեղենի մշակությամբ զբաղվողներին տարեկան յուրաքանչյուր հեկտարի համար 200000 դրամ գրանտ անատույց։ Ես ամեն ինչը տալիս ենք անատույց։ Եթե մեկի մոտ մեկի բախտը չի բերել ինքը սիրում անաստապահությամբ զբաղվել կամ խոզաբուծությամբ զբաղվել։ Այն մեկի բախտել բերել է, որ ինքը ուզում է լուսաբուծությամբ զբաղվել եւ իրան մենք ծեր եւ պարտանոթ ենք տալիս։ Բոլոր նրանք ովքեր որ արևածաղկի մշակությամբ են զբաղվում, որովհետեւ դա համարում ենք ստրատեգիական նշանակություն ունեցող մթերք, որը ապահովելու է մեր տեղական յուղի արտադրությունը, մենք այդ մարդկանց օգնում ենք եւ ֆերմերով եւ պարտանոթերով։ Բոլոր յուղատու մշակաբույսերի։ Կկա ժամանակ, եթե մեր գործընկերը խոստացել է, որ ինքը ավելի խորը կուսումնասիրի խոզերի հետ կապված հիվանդությունները եւ ինքը կարողանա գտնել դրա բուժումը, այն ժամանակ բոլորին անխտիր կտրամադրենք վարկեր ու ձեր արտադրած կամ պահած խոզիմիստն էլ ցածր ինքնարժեքով կարողանա գravel եւ տեղական շուկան եւ հայաստանի շուկան։ Այսօր շուկայում խնդիր ունենք, գնի խնդիր ունենք։ Խոզիմիստը իջե դարձել է 2000 դրամ։ Նպատակահարմար չի, ուրիշ բանով չի զբաղվենք։ Լավագույն դեպքում մենք կարող կոժանդակենք, որ դու հիմնադրամից վարձ ստանաս։ Ապտավի շրջանում մոտ 1000 մանր 1000 գլուխ թե ավել շատ փորձեր շատ դիներ շաշով եւ մանրուներ շատ են փորձում։ Դինը նա որ ամեն ես դինամից մեծ հարազատ ծախսում։ Իրական ոչխարի համար։ Ասենք սկնդիր ես ամեն անգամ ես չգրամ Հայաստանից կամ չգրամ ուրիշներից։ Հրավեր եմ։ Ինչի համար պետք է Հայաստանից մարդկա, որ այստեղ որոշի չիչուկա թե չկա։ Բանաստաբուժը ինչով է զբաղվում։ Կայանը ինչով է զբաղվում։ Մարդու անասունը սատկում են։ Ինչով եք զբաղվում։ Ասում են անասունը միջև արմատոր եղել է, ոչ մի սատկած անտանասուն չի։ Ես դրա դրամատագի դեպի ասացի։ Հնարավոր է բուժել այդ անասունին։ Ու ասեք կամ չկա։ Այդ դրա համար, այն որ ասում եմ, արդեն մոռացել եք թուղթու գրիչի մասին, մի հատ գիրք չեք ատում, մարդը գիրքը ձերը մանա գալիս։ Հանրաստաբուժերի աշխատանքը հասկացան։ Այդ հնարավոր է հեշտ է, մարդկանց հետ ենք աշխատում։ Մի քիչ վերահսկողության մեխանիզմներ կիրառենք, բարելավենք վիճակը։ Բայց անաստաբուժը չի բերելու ձեր անասունին կերտա։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարգամներ այժմ ձերուն գնդրությանն եմ առաջարկում Էդուարդ Գասպարյանի «Ձիաբուծությունը Արցախ-Ղարաբաղում» գրքից «Ձիու պատումը եւ սմբակի խնամքավերնագրով հրապարակումները»։ Թեկուս սմբակը պինդ ու դիմացկոն օրգան է եւ պաշտպանում է նրա հյուսվածքները վնասվածքներից, այնուամենայնիվ պինդ ու քարքարոտ ճանապարհներին նրա եղջերային մասը մաշվում է եւ չի կարողանում կատարել իր պաշտպանիչ դերը։ Ոստի դիոպատումը անհրաժեշտ միջոցառում է։ Պատման միջոցով բուժվում եւ կարգի է բերվում նաեւ նրա սխալ մաշվածությունը, որը հաճախ կաղության պատճառ է դառնում։ Դիոպատումը կատարվում է արհեստավարժ մարդկանց պայտարների միջոցով։ Մեկից երկու ամիսը մեկ անգամ անգամ։ Այդ մասին գրառումներ են կատարվում հերթական անգամ սմբակը մաքրելու եւ վերապայտելու ժամկետները որոշելու համար։ Ոստի ամեն մի մեծ ու փոքր դիանոց պետք է ունենա նաեւ իր դարբնոցն ու պայտարը։ Սմբակի խնամքի հիմնական պահանջներն են. շարժողությունների սիստեմատիկ եւ ազատ կատարում, սմբակի նշված ժամկետներում մաքրում, տաշում ու հատում, սմբակում անհրաժեշտ քանակի խոնավության պահպանում եւ դիու կանոնավոր պայտում։ Սմբակի մաքրումը նրա սլաքի փդման նախ նախազգուշացման պայմանն է։ Առողջ ծնվակի եղջերը պարունակում է միջև 40% խոնավություն, որի պակասն ու ավելցուկը վնասակար են։ Ոստի եղջերը չչորանալու նպատակով հատկապես մսուրային պահվածքի դեպքում սմբակներին բարբերաբար թաց փաթեթներ են դնում կամ ձյուն բաց են թողնում խոնավ խոտերի վրա, հատկապես անձրևներից հետո, կամ էլ որոշ ժամանակ ձին կանգնեցնում են ջրով լցված փոսերում։ Սմբակի մեջ խոնավության պահպանման համար օգտագործում են նաև տարբեր կրկնօծանելիքներ, որոնցից ավելի հարմարը վազելինով եւ խոզի թարմ ճարպով սմբակի մակերեսի օծումն է։ Սմբակի մեջ գիրխոնավության դեպքում օգտագործում են փայտի ձյութից պատրաստված օծանելիքներ, իսկ եղջերի պատի մեջ եղած մեխումային process-ների դեմ պայտի ձյութի նավթալինի եւ յոդաֆորմի խառնուրդից պատրաստված օծանելիքներ իդեպ անիվի յուղն այստեղ արդյունավետ է Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ Ովարոխ Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։